Ստեփանակերտի կենտրոնական մասերից մեկում, որտեղ ամեն օր հազարավոր մարդիկ են անցնում, բնակելի շենքի ոչ բնակության համար նախատեսված հարկում մարդիկ են ապրում։ Կողքին հնավաճառի կրպակն է, որտեղ անցնելիս մարդիկ իրենց կողմից արդեն չօգտագործվող հագուստ ու կոշիկ են թողնում։ Գիտեինք, այնտեղ տեղահանվածներ են ապրում, ինչպես են ապրում, իրենց է հայտնի ու մարդկանց այն նեղ շրջանակին, ովքեր հետաքրքրված են սոցիալապես անապահով ընտանիքներով, գուցե իրենց գործի կամ բնավորության բնույթից ելնելով։ Մի քանի ընտանիք է վարձակալությամբ տեղավորվել այդ տարածքում։ Նրանց մեջ է նաև 3 անչափահաս երեխա ունեցող Արմինե Համզոյանի ընտանիքը։ Առաջին անգամ, երբ այցելեցինք, նրանք տանը չէին։ Հարևանուհին ասաց, որ գնացել են Ստեփանակերտում Արցախի անվտանգության եւ զարգացման ճակատ շարժման կողմից վերջերս բացված սոցիալական ճաշարանում ճաշելու։ Այս անգամ Արմինե Համզոյանն ու իր երկու երեխաները տանն էին։ Ընտանիքով տեղավորվել են մեկ սենյակում։ Մեզ դիմավորեց երեքամյա թոթովախոս Դավիթը դեպի մեզ པարզելով պլաստիկե պիցցայի կտորն ու խաղողը, որով այդ պահին խաղում էր, ցույց տվեց, բայց չտվեց ուտենք, ասաց, որ մի կտոր է մնացել, դա էլ իրենն է։ Պիցա։ Էստա։ Կակա։ Մինի կավեջ։ Ինչ։ Մինե։ Հա, մինը կավեջ։ Հա։ Մինը կավեջ, մինը կա։ Հա, մինը կա, մինը կավեջ։ 11-ամյա Անժելիկան մի անկյունում հեռախոսներ փորփրում, ամաչում է խոսել, չի սիրում անծանոթ մարդկանց պատմել ոչ իր զգացողությունների, ոչ երազանքների մասին։ Անժելիկան սովորում է Ստեփանակերտի համար 8 հիմնական դպրոցում, լավ է սովորում միայն 8 եւ 9 գնահատականներով։ Անժելիկային ուղված հարցերին պատասխանում է Մայրը Արմինեն։ Թե ինչպես են հայտնվել Ստեփանակերտում, երիտասարդ մայրը պատասխանում է՝ շատերի նման։ Թաղավարտից տեղափոխված ստեղ կռվի ժամանակն էլի։ Գնացեք Երևան, հետո եկել է ստեղ։ Իր երրորդ տարին է որ տեղափոխվել է այստեղ։ Փոքրիկ Դավիթը 2020 թվականին է ծնվել։ Մի քանի ամսական էր, որ պատերազմի բերումով ժամանակավոր ապաստան գտան Երևանում, ապա վերադարձան Արցախ։ Արմինեն ասում է, որ ցանկանում էր գնալ թաղավարտի իրենց տունը, բայց չնայած հայկական վերահսկողության տակ գտնվող մասում է, այն այն ավերված է ապրելու պայմաններից զուրկ։ Հիմա դժվարությամբ է ծայրը ծայրին հասցնում, աշխատում է միայն ամուսինը, ինքը երեխաների խնամքով է զբաղված։ Շրջափակման պայմաններում հոգսերն ավելի են շատացել, ինչ են ուտում, ինչպես սնունդ գտնում, ասում է, որ օրվա մեջ մի անգամ սնունդ ստանում են սոցիալական ճաշարանում, իսկ երեկոյան ինքն է ստիպված ընտրիքը հոգում է կարտոշկա է, պամինդոտի պեներեկլի օրտում, բյուրե կարտոշկա։ Դիմին օրինակ խախտը չկա, պեսոկ չկա, երեխու համար պեն չկա։ Երեխան խախտրա ուզում չգիտեմ ինչա։ Արմինեն դեռ չի պատրաստվում աշխատել։ Դավիթին եմ խնամում, իմ համար դեռ դժվար է, ասում է, չնայած որ երեխային մանկապարտեզ տանելու առաջարկ ստացել եմ, օգտվում է տարբեր սոցիալական ծրագրերից, իսկ ընտանիքի եկամուտը գոյանում է ամուսնու աշխատավարձից ու երեխաների նպաստներից։ Դա իհարկե չի հերիքում, բայց Արցախում վիճակը հիմա այնպիսին է, որ չտեղահանվածներն էլ տեղահանվածների նման են ապրում, ասում է նա մեր հարցին ի պատասխան, այնպես որ դեռ գոյատևում ենք, ոչ միայն լավագույն ժամանակներ։ Բոլոր Տորի հետ բոլորի նման Սրփու Հիվանյան Արցախ լրատվական